berrogoita amar bat manifestalariek ez dute amoreman, blokatu dute Departamentuko Sozialisten Unibertsitatea, erganez ez da baida kantzu gelitu zirela eta blokatuko zutela gobernuak lan erreformak kendu arte, Girua beraz berotu da, Stefan Kualar, sozialisten departamentuko idazkari nagusiak, nahi ukandi ere memento batez eh, mikroa hartu, mintzatzeko, beran ez dute utzi, negoziaketarik ez gehiago, jusko retre kolektiboaren zat, ekintza ulertu dutenez galegin diogu Stefan Kualari. Cette manif, euh, on, on savait qu'elle aurait lieu, et euh, c'est un droit absolu, on doit respecter ce droit-là. De la même façon, il y a un droit d'expression, il y a aussi un droit de réunion. Manifestalarian tema ikusita, asia Alissane ezten unibertsitatea hortan gelitzia deliberatu dute sozialistek. Stéphane Kualar. Notre, notre boulot, c'est de pouvoir continuer à, réfléchir, à nous réunir et à discuter. Oui, là, ce matin, c'est bloqué. Merci Macron. Ce, matin c'est bloqué, mais euh, c'est pas ça qui nous empêchera de bosser, mais aussi d'écouter. Il faut aussi qu'on écoute. Sozialisten gogoetaldia blokatzia helburutza tartu zuen juzko Retre kolektiboak, garaipen ekipi bat arditsi dutela errandauko eniautara mendi kolektibokoak. Helburua ez dugu bete eh, osoki, helburua dugu eh, lanlegearen eh, reforma hori kentzea. Baina gorko helburua bai bete dugu, helburua genuen blokatzea unibertsitate hori, Parti Sozialistekoa, eta bertan behira uzten balin badute, ba, gorko borrokak bai irabazi dugu. Ulertu behar dute, hain gobernuak, gobernu honek, 49.3 erabiliz eh, ezin dugula hortan gelditu eta beraz ez dago beste mediorik ulertu behar dute guk eh, aserregarela eta segituko dugula borrokan.